ثم أما badu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, dragi poštovani slušalci i slušateljke, vi ste i dalje na frekvenciji Radija Naba, na frekvenciji 103.2 FM stereo. I ovog četvrtka, 25. aprila 2002. godine, odnosno 12. safera 1423. hijđarske godine, u ciklusu El Iman. A večeras u trećoj emisiji ciklusa El Iman ponovo ponovo kažem u druženju sa E, knjigom Kitabu Teuhid, odnosno komentarom knjige Kitabu Teuhid. I našim ustaljenim predavačem, profesorom Samirom Avdićem. Kullu sa'adati fi a večeras u kontekstu komentara knjige Tevhida i tema Tevhid Allahu Allahova jednoća. Napominjemo da je ovo kontakt emisija i da i vi imate pravo učešća putem telefona 736-630 i 736-631. Pozivni broj za one koji zovu izvan Zeničko-Dobojskog kantona je 32. Naravno, mi imamo i svoj protokol onako kako smo zamislili da realizujemo ovu emisiju kao i prijehodni, a to je prvo izlaganje na već spomenutu temu Tevhid Allahova jednoća od strane našeg predavača profesora Samira Avdića, a potom vas pozivamo da i vi postavite relevantna pitanja po pitanju ove naše večerašnje teme. Nakon toga imamo i mi pitanja za vas i oni koji budu uspješni u odgovor na postavljena pitanja očekuju vrijedne nagrade. Prvi dio izlaganja do E, jacije namaza, odnosno do jacijskog ezana, a neposredno posle jacije namaza, inša Allah ta'ala, imat ćete priliku da čujete i drugi dio. صحراء قولي قولي خبرينا خبرينا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا حدثينا أياتها الصحراء قولي قولي خبرينا خبرينا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا حدثينا أياتها الصحراء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد nema sumnje da je jedan od najboljih načina kojim čovjek, vjernik i vjernica mogu dočekati sedmični praznik, petak, jeste da slušaju riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahove ajete iz časnog Kur'ana i riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam.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 da je Isa alaihi salam stvoren sa riječu budi i da je on duša od Allaha jalla ša'nu i da je džennet istina i da je džahennem istina uvesti će Allah subhanahu wa ta'ala u džennet shodno njegovom dijelu. U našoj prošloj emisiji mi smo zastali kod komentara riječi ko bude posvjedočio da je Isa a.s. Allahov rob i njegov poslanik. Naše vjerovanje vjerovanje ehli sunnete wal džema'a jeste da je Isa a.s. Allahov rob i njegov poslanik. Riječi Allahov rob jasno odgovaraju kršćanima koji su ga uzdigli na mjesto božanstva. A što se tiče riječi svjedočenja da je on, Isa a.s. Allahov poslanik, ove riječi jasno odgovaraju židovima koji su proglasili Isa a.s. Allahov da je kopile. Zato došao je ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Došao je Islam da stavi mjesto, pravo mjesto Isavu alaihi salam. Tako da ga je spustio na njegovo pravo mjesto. Pa svjedočimo da je Isa alaihi salam Allahov rob, a ni u kom slučaju da je Bog ili nešto drugo, da ima nekih drugih božanskih osobina, a s druge strane svjedočimo da je on Allahov poslanik poslan svome narodu Benu Israil. Mi vjerujemo u Isa alaihi salam da je on Allahov rob i njegov poslanik. Ali iz ovoga ne proizilazi da mi moramo slijediti njegov šerijat kojim je, s kojim je on došao. Zato što mi smo obavezni slijediti šerijat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A što se tiče stava ehli sunnete wal džema po pitanju prijašnjih šerijata koji su dolazili prijašnjim poslanicima, on ne izlazi od jednog od sljedeća tri stanja. Ili da prijašnji šerijat bude u suprostnosti sa našim šerijatom. U tom slučaju mi moramo slijediti šerijat koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. A ako bude prethodni šerijat u saglasnosti šerijatom s kome je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mi onda slijedimo znači šerijat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i usto ispadne da slijedimo i šerijat koji je došao prije nekom od poslanika a ako dođe šerijat naš Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prešutivši određenu stvar od prijašnjih šerijata onda mi u tom slučaju možemo i dozvoljeno nam je da slijedimo šerijat od prethodnih poslanika s obzirom da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao ulaike alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih to su oni koji je uzvišeni Allah uputio pa ti slijedi njihovu uputu Get to know. Isa alaihi salam je Allahov poslanik i njegov rob. Zato što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu jasno kaže da nema on druga i da nema sina niti da ima bilo koje drugo božanstvo mimo njega. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Mattahadha Allahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah Allah nije uzeo dijete sebi niti može biti sa njim neko drugo božanstvo istinito kome se može pripisati ibadet mimo njemu Allahu Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da je Isa alaihi selam Allahova riječ koju je on uputio Merjemi. Kažu islamski učenjaci da to znači da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Isa alaihi selam sa riječima kun, to je zbudi, pa je postao Isa alaihi selam kako je to način stvaranja Allaha subhanahu wa ta'ala kad on hoće nešto da bude, on kaže budi i ono biva a ni u kom slučaju da je Isa alaihi selam riječ Božja da nas Allah sačuva od ovakvog vjerovanja. Zato Allah subhanahu wa ta'ala jasno u Kur'anu spominje stvaranje Isa alaihi selam pa kaže Inna mathala Isa inda Allahi ke mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Primjer Isa alaihi selam kod Allaha je kao primjer Adama alaihi selam. Allah ga je stvorio od ilovače, zatim je rekao budi, pa je on postao. Tako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kroz Kur'an navodi četiri vrste stvaranja među ljudskom rodom. Tako je stvorio Adama alaihi salam i bez oca i bez majke. Pa je stvorio Havu od muškarca bez žene. Pa je stvorio Isa alaihi salam bez oca odnosno samo od majke, a svi ostali, mimo ove tri ličnosti koje smo spomenuli, stvoreni su od oca i majke. I ovako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jasno navodi ljudima primjere. Ako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mogao i bio moćan da stvori Adama alaihi salam i bez oca i bez majke, pa zar nije još lakši Allahu subhanahu wa ta'ala da stvori Isa alaihi salam od majke, jer već postoji neko od koga će ga uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala stvoriti. Pa ako ljudi, ako kršćani i ako židovi priznaju stvaranje Ade, Adama alihi salam bez oca i bez majke, pa preće i onda da povjeruju da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala stvorio Isa alihi salam samo od majke. أين جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش حقدين في سرايب دماء تغمر الأرض الفضاء صارخات بالنداء تستثير النائمين في سرايب دماء تغمر الأرض كاجوز بيشني الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام kaže uzvišeni Allah da Mesih, sin Merjemin, nije ništa drugo osim poslanik, a i prije njega je bilo mnogo poslanika, a njegova majka je bila čista, bila je iskrena. Kana je kulani ta'am, njih dvoje, Isa alihi selam i njegova majka, Merjem, jeli su hranu. Na ovakav način Allah poslanik, na ovakav način uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jasno ljudima želi jasno ljude želi uputiti da razmišljaju o Isau a.s. i u njegovoj majici. Pa ako su oni jeli hranu, kako onda mogu ljudi uzeti njih dvoje za božanstvo? Kako mogu posvjedočiti i reći da je Isa a.s. nedo Allah šanu Bog ili njegova majka da je Božija majka? Naudhu billahi od ovakvih riječi. Jer ako su jeli hranu, iz toga proizilazi da su imali fiziološke potrebe, da su vršili veliku i malu nuždu, pa kako onda ljudi mogu da uzmu božanstvo neko, nekoga ko jede i ko pije? المسلمين أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش الحاقدين أين جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش الحاقدين مسجدي قد هدموه وهلالي كسروه I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je Isa alaihi salam duša od Allaha poslana. Što znači da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pridodao dušu Isa alaihi salam sebi iz počasti kao što je pridodao recimo u Kur'anu Kaabu sebi iz počasti kao što je pridodao devu koja je došla Salih alaihi salam narodu što kažu islamski učenjaci Na taj način uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala je pridodao Isa alaih salam sebi iz počasti, ali to nijukom slučaju ne znači da je njegova duša bilo šta drugo osim kao bilo koja druga duša od, ostalo, od ostalih potomaka Adama alaihi salam. جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش حقدين عرض أفكار استبيح وصغيري ذا ذبيح ودمائي في السفوح تستثير النائمين عرض أفكار استبيح وصغيري ذا ذبيح ودمائي في السفوح تستثير النائمين I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam I ko bude posvjedočio da je džennet istina i da je džahnem vatra istina. Iz ovoga se uzima obaveznost vjerovanja u postojanje dženneta i džehennema. I to vjerovanje u sve ono što je obavijestio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu od opisa dženneta i njegovih ljepota i od strahota džehennema i njegove kazne i još uz to vjerovati da su oni stvoreni već i da sada u ovom momentu već postoje kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين i bojite se vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje koja je pripremljena za nevjernike što jasno upućuje ovaj kuranski ajet da je vatra već stvorena الحزين نحن أرباب الكفاح لو تملكنا السلاح لاتينا بالصباح وانطوى الليل الحزين أين جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش حاضرين أين جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش بلج إمام بخاري أي مسلم حديث وتعدبان رضي الله تعالى عنه koji kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao fa inna Allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalik wajha Allah da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio vatri onoga ko bude rekao la ilaha illa Allah želeći tim riječima lice Allaha subhanahu wa ta'ala جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم من معنى من وحوش الحقد أين جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم من معنى من وحوش الحقد الله الله ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jasno se vidi da onaj ko bude izgovorio la ilaha illallah i bude umro sa la ilaha illallah i bude kao takav došao pred Allaha subhanahu wa ta'ala ući će u džennet kad tad s druge strane Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio vatri da jede i da prži ona mjesta koja su činila seždu Allahu subhanahu wa ta'ala iz ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam islamski učenjaci su uzeli dokaz da onaj koji uđe u islam i bude umro na islamu na vjerovanju, na tevhidu Allahu šenu, da on makar učinio i veliki grijeh ma o kojem velikom grijehu se radilo mimo širka Allahu šenu, on ne izlazi iz vjere kako je to jasno rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ebu Dharu radi Allahu ta'ala anhu pa kada je upitao Ebu Dhar Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa čak i ako bude čini blud i ako bude pio alkohol pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam pa čak i ako bude čini blud pa čak i ako bude pio alkohol znači ko bude umro sa la ilaha illallah i bude kao takav došao pred Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno kad ta će ući u džennet bilo pravo direktno bez polaganja računa ili da ga Allah subhanahu wa ta'ala jedno vrijeme ostavi u vatri a nakon toga što se očisti u vatri da ga uzvišeni Allah uvede u džennet Allah znači stav ehli sunneta wal džemaa po pitanju onih koji čine velike grijehe, a koji su u islamu, jeste to da oni ne izlaze sa činjenjem velikih grijeha iz islama. Zato što kaže islamski učenjaci na osnovu kuranskih ajeta i na osnovu haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da onaj koji počini recimo veliki grijeh kao što je pijenje alkohola ili činjenje bluda Tim činom ne izlazi iz vjere pod uslovom da ne bude smatrao da je ta stvar dozvoljena mu da radi. Tako, iđma ummeta, stav cijelukupne islamske uleme jeste da onaj ko bude pio alkohol i kao takav bude umro, njegovi ga nasljeđuju, što znači da je umro kao musliman, jer da je izašao iz vjere ne bi bilo dozvoljeno naslijediti muslimanima e, njegovu zemlju i njegovu zaostavštinu iza njegove smrti. Kao što je poznata stvar takođe, Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada je u pitanju kamenovanje Ma'iz al-Eslamija koji je počinio blud, nakon što je izvršena kazna nad njim, naredio je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da klanjaju mu dženazu, što jasno upućuje da njegovo činjenje bluda nije ga izvelo iz vjere, jer da ga izvelo iz vjere ne bi mu bilo dozvoljeno klanjati dženazu kao što je to stav cjelokupni islamski učenjaka. Zato, draga braćo, čovjek mora imati na umu da veliki grijesi ne izvode čovjeka iz vjere, ali ga stavljaju pod veliku opasnost da kao takav umre Allahu šanu, pa će odgovarati za njih ako dođe a ne bude se pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala prije smrti. وكفاك أسمى هداهاكم مسلما واصدع بها في الأرض واهتف في سماها عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به ودبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كاجة تركوا والله بصنك صلى الله عليه وسلم دا موسى عليه السلام ركوا او غسب دارو podući me nečemu čime ću se sjećati tebe i moliti te sa time. Pa je rekao uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala Ol ja Musa, la ilaha illallah. O Musa, reci la ilaha illallah. Pa je rekao Musa alaihi salam Ja rab, kullu ibadik jakuluna hada. Pa je rekao o moj gospodaru svi tvoji robovi govore to. Svi tvoji robovi govore la ilaha illallah. Pa je rekao uzvišeni Allah Ja Musa, لو أن السماوات سبع وعامرهن وغير غير والأراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله فركا وزبي شني الله سبحانه وتعالى أو موسى كذا بسدم sedam nebesa i svi oni što se nalaze u njima mimo mene i na jedan ta svage a la ilaha illallah na drugi ta svage pretegnulo bi la ilaha illallah sedam nebesa i sedam znači zemalja i svega onoga što se nalazi na njima عباد الممالك مسلما واعلم بأن الكل غير الله هالك Ovaj hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jasno upućuje na veličinu La ilaha illallah do te mjere da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je najbolji zikr, najbolji zikr preko koga će se sjećati ljudi, Allahovi robovi Allaha subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah pa je došao hadis od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam od Abdullaha ibn Amra koji kaže da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam najbolja dova dova na arefatu i najbolje ono što sam rekao ja i poslanici prije mene jeste la ilaha illallahu wahdahu la širike lah lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir što jasno upućuje draga braćo i sestre na veličinu la ilaha illallah عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب Ovaj hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koga prenosi od Allaha subhanahu wa ta'ala koji se zove kod učenjaka haditha al-hadith al-Qudsi jasno upućuje na veličinu la ilaha illallah zbog toga što su to riječi tevhida zbog toga što su to riječi jednoći Allaha subhanahu wa ta'ala koje upućuju da ibadet samo treba izvršavati Allahu subhanahu wa ta'ala međutim ljudi se razlikuju u la ilaha illallah tako da imate ljudi koji će doći na sudni dan Međutim, njihovo la ilaha illallah neće im koristiti. Dok s druge strane, poslušajte hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koga bilježi imam Tirmizi. Yusahu bi rajulin min ummeti ala ruusil khalaiq jevme al qiyama, kaže Allahog poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Biće prozvan na sudnjem danu čovjek od moga ummeta, pred svim ljudima, pa će pred njim biti otvoreno 99 siđilila, 99 stranica, svaki od tih stranica bit će veličini onoliko dokle dopire njegov pogled. Zatim će mu biti rečeno, etunkiru min hada še, zar negiraš ti nešto od ovoga što se nalazi? Pa će reći, Allah subhanahu wa ta'ala, jesu li te moji meleki moji čuvari, moji pisari ozlijedili ili učinili ti nasilje pa će reći ovaj rob ne, o moj gospodaru svaki od ovih 99 siđilila 99 stranica bit će ispunjen grijesima pa će mu biti rečeno imaš li kakvo opravdanje za ovo što si radio imaš li kakvo dobro djelo pa će se prepasti ovaj čovjek i reći ne pa će mu biti rečeno zaista imaš ti kod nas jedno dobro djelo danas ti neće biti učinjeno nasilje pa će pred njim biti izvučena kartica a na toj kartici bit će napisano ašhedu an la ilaha illa Allah wa anna muhammeden abduhu wa rasuluh. njegovo svjedočenje će biti zapisano na toj kartici svjedočenje da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da biva obožavano mimo Allaha. Biće napisano La ilaha illallah Muhammed Muhammedur Rasulullah pa će reći O moj gospodaru a šta može uraditi ova jedna kartica ovako mala u odnosu na ovoliki broj stranica ispisanih grijesima pa će mu biti rečeno danas ti neće biti učinjena nasilja pa će biti stavljeni one i 99 stranica na jedan ta svage, a ova kartica na kojoj je napisano La ilaha illallah Muhammed Rasulullah na drugi ta svage, pa će prevagnuti kartica na kojoj piše La ilaha illallah. Allah. Također bilježi imam i tirmidi hadith koji je Hasan, koji je vjerodostojan od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu koji kaže čuo sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao rekao je uzvišeni Allah o sine Ademov kada bi mi došao sa grijesima veličine zemlje zatim me budeš susreo a ne budeš mi ništa ravnim smatrao ja ću ti doći sa isto toliko oprosta jeste draga braćo i sestre ovako ovako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obećao sinovima Ademovim ako budu došli sa la ilaha illallah ako budu došli sa čistim vjerovanjem pred Allaha subhanahu wa ta'ala makoliko imali grijeha uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će im oprostiti te grijehe تنزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان شلت يداي إن نسيت المسجد الأقصى في القلب ذكراه ولن يزال أو ينسى شلت يداي إن نسيت المسجد الأقصى في القلب ذكراه ولن يزال أو ينسى ذكر صلاح جددت في خاطر الذكرى Međutim, mnogi muslimani ponekada Čitajući ovako hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam koji pojašnjavaju veličinu la ilaha illallah, veličinu tevhida, veličinu te stvari da čovjek dođe sa islamom pred Allaha subhanahu wa ta'ala zanesu se i zaborave na dvije bitne stvari. Prva od tih stvari koji čovjek mora imati na umu kada čita ovakve ajete i ovakve hadise Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste to, draga braćo, da la ilaha illallah ima svoje uslove od čijeg postojanja zavisi postojanje la ilaha illallah a od čijeg nepostojanja gubi se i anulira se la ilaha illallah jedan od tih uslova da bi naše la ilaha illallah bilo priznato kod Allaha dželle jeste da bude to izgovoreno sa čvrstim ubjeđenjem u našim srcima. Jer pogledajte, ako to bude izgovoreno sa sumnjom, ako budemo sumnjali u ono što izgovorimo, onda nema sumnje da ta, na taj način mi ćemo anulirati naše la ilaha illallah i poništiti ga i neće nam ništa vrijediti. I to je stvar bila sa munaficima kao što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava u Kur'anu kada je u pitanju kada su u pitanju munafici licemjeri koji su se pokorili svojim riječima koji su izgovarali la ilaha illallah i ne samo to klanjali su sa i poslaniku Muhammedom sallallahu alejhi ve sallam u prvom safu zar nije Abdullah ibn sebe i čak je imao ime Abdullah vođa munafika u Medini zar nije klanjao sa Allahu i poslanikom sallallahu alejhi ve sallam u mezđidu Zar nije učestvovao u borbi i u bitkama i u određenim pohodima sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam i mnogo drugih munafika licemirja koji su dolazili i klanjali sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam i davali zekijat i govorili li la ilaha illallah međutim šta kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala za njih fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada u njihovim srcima se nalazi bolest pa im je Allah povećao tu bolest. Kažu komentatori ovog kuranskog ajeta, u njihovim srcima je bolest, to jest u njihovim srcima je bolest sumnji. Oni sumnjaju, oni nisu sigurni da postoji Allah ili Oni nisu sigurni ima li Allaha ili ga nema. Nego onako pokoravaju se Allahu da bi zaštitili svoje živote, da bi zaštitili svoje časti i da bi se zvali muslimani ali u stvari oni su u svojim srcima nevjernici. Oni u svojim srcima mr mrze Allaha Đalešenu i na taj način oni nisu izgovorili svoje la ilaha illallah sa ubjeđenjem i na taj način njihovo la ilaha illallah neće im ništa koristiti. Zato kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i klanjao dženazu Abdullah ibn sebe ovome licemjeru, ovome munafiku, ovome dvoličnjaku, došao je ukor od Allaha subhanahu wa ta'ala njemu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam pa mu uzvišeni Allah zabranio i rekao ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره i nemoj klanjati nikada ni jednome više od njih i nemoj nikada da dođeš nad njihov kabur jeste draga braćo i sestre bez obzira što su izgovarali la ilaha illallah ali zbog sumnje koju su nosili u svojim srcima to im ništa neće vrijediti. Zato je neophodno da čovjek izgovori la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah sa čvrstim ubjeđenjem sa čvrstim ubjeđenjem u svome srcu da vjerujemo u postojanje Allaha Đalešenu i da ni u jednom momentu ne posumnjamo u to. S druge strane, da vjerujemo da je uzvišeni Allah gospodar nebesa i zemlje, jer to proizilazi iz našeg la ilaha illallah. Zatim da vjerujemo da naš ibadet, sva naše obredoslovlje, pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i s treće strane da vjerujemo da uzvišeni Allah ima svoja lijepa, ima svoja svojstva i sve ove stvari sačinjavaju i proizilaze iz la ilaha illallah. رأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك I da napomenemo samo za one naše slušalce koji su se kasnije uključili da smo i večeras ponovo u ciklusu El Iman da je naša večerašnja tema u okviru komentara knjige Teuhida e, Teuhid Allahova jednoća. Predavač u studiju je profesor Samir Avdić. وبكل فضل jeste, draga braćo i sestre, ovako čovjek koji izgovori la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah treba da ima na umu ovu stvar prvu koju smo malo prije spomenuli. A drugu stvar koju mora da ima na umu kada izgovori la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah jeste to da ne dođe nakon toga nakon svoga islama nakon svog tevhida nakon svoga vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala sa bilo kojim dijelom, bilo dijelom srca ili dijelom riječi ili dijelom ruku i nogu koje će anulirati i poništiti i zanegirati i upropasiti sve ono njegovo la ilaha illallah. Muslimu, يدعوك Tako imate puno dijela o kojima islamski učenjaci govore koji nedvosmisleno upućuju da čovjek činjenjem tih dijela za negira i anulira i poništi svoje la ilaha illallah. Tako jedno od tih dijela jeste pripisivanje druga Allahu subhanu wa ta'ala u ibadetu. Na taj način što se izjednači u ibadetu neko od stvorenja Allaha subhanu wa ta'ala i stavi se na njegovo mjesto i onda mu se učini ibadet na bilo koji način. Također kažu islamski učenjaci dijelo koje zanegira islam čovjekov i poništi la ilaha illallah jeste da čovjek sumnja u nevjerstvo i u kufr one koji je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ili Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno zanegirali njihovu pripadnost islamu kao što su recimo kršćani ili židovi, gdje je uzvišeni Allah jasno zanegirao njovo vjerovanje, proglasio ih nevjernicima, proglasio ih kafirima u Kur'anu, kao što su kažem kršćani židovi, tako da biva obaveza vjernicima, muslimanima i muslimankama koji izgovaraju la ilaha illallah da zanegiraju sve one koji uzvišeni Allah ili Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam zanegirali, odnosno izbacili iz vjere. Čak nije dozvoljeno sumnjati u njihovo vjerovanje, odnosno u njihovo nevjerovanje. Tako danas da imate ljudi koji nisu načistu kada su pitanju kršćani ili židovi, da li su oni vjernici ili nevjernici. Draga braćo i sestre, ovo nije dozvoljeno, čak kažem, može potpuno izbaciti onoga ko sumnja u njihov kufr. Ako je uzvišeni Allah proglasio jasno u Kur'anu na mnogo mjesta da su oni nevjernici, kako onda može neko doći i posumnjati da li su oni vjernici ili nevjernici? Međutim, kažem, imate danas jednu ideju koja zagovara razbližavanje religija na taj način što imate projekata da se štampa mushaf zajedno sa starim ili novim zavjetom, odnosno Biblijom u istim koricama. Ili pokušavaju se upućivati zajedničke dove i muslimanima i kršćanima i židovima i tako dalje, što draga braćo jeste strogo zabranjeno u islamu do te mjere da smo rekli da to djelo može čovjeka izvesti potpuno iz islama. Također kažu islamski učenjaci da djelo koje potpuno poništi njegovo la ilaha illallah jeste da čovjek zamrzi bilo šta od onoga što je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zato što ova vjera mora da se voli, zato što ova vjera mora da se cijeni i poštuje i uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je poštivanje vjere stavio od znakova imana i bogobojaznosti do te mjere da je stavio određeni Allahove propise i Allahove ajete odnosno prema ljubav prema njima stavio je znakom imana Pa onaj ko bude zamrzio bilo šta od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, bilo koji Allahov propis, bilo koji znak Allaha subhanahu wa ta'ala ili od vjere Islama, nema sumnje da na taj način on izlazi iz ove vjere i potpuno zanegira la ilaha illallah. Thank you. سدد نيرانك وارفع لواء الحق نحو القمم بدد شركا يعتري الارض ليلا Također kažu islamski učenjaci izigravanje i smijavanje bilo čega od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri predstavlja nevjerstvo i dijelo koje izvodi čovjeka iz la ilaha illallah pa onaj ko se bude izigrao sa bilo čime od Allahove vjeri ili od Allahovi ajeta ili od znakova Islama na taj način on izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere kako to jasno kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم reci zar ste, se, zar ste našli da se igrate i da se izigravate sa Allahovim ajetima i sa poslanikom nemojte se izvinjavati vi ste učinili kufr nevjerstvo nakon što ste bili vjernici Također, kažu islamski učenjaci, pravljenje sihra ili odlazak vračarima i gatarima i povjerovanje, vjerovanje u ono što oni kažu, čovjek izlazi iz vjeri. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko bude otišao vračaru ili gataru i bude povjerovao u ono što on kaže, izašao je iz Allahove vjere i zanijekao je ono što je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Dok ako bi otišao samo i ne, ali ne bude povjerovao, onda kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne prima mu se namaz 40 dana أندري دولة اليسارية اليسارية اليسارية أياتها الصحراء Potpomaganje nevjernika nad vjernicima, potpomaganje mušrika, kršćana i židova nad muslimanima i izdaja muslimanskog naroda, izdaja muslimanskog ummeta, isto tako predstavlja nevjerstvo i potpuno briše la ilaha illallah. تسبق البرق ربا حدثينا حدثينا أياتها الصحراء قولي قولي خبرينا خبرينا uzimanje posrednika između sebe i Allaha Đalšenu, kao recimo mrtve u kaburovima, u dovi, da na taj način da se mrtvi moli, mrt, da se čovjek, da dođe čovjek na kabur i da moli nekoga, smatrići da je to evlija Allahov, da ga moli onako kako se moli Allah subhanu wa ta'ala i da se traži od njega one stvari, one usluge koji ne može dati niko drugi osim Allaha subhanahu wa ta'ala, kažu islamski učenjaci da to djelo takođe jeste djelo nevjerstva, jeste djelo kufra i potpuno briše njegovo la ilaha illallah. Također, potpuno odmetanje od Allahove vjeri, da na taj način postane toliko nemaran, da ostane bilo koji obilježe islama, kažu islamski učenjaci, njegovo la ilah ilallah. I ako ga tak, kao takav bude izgovorio, nećemo koristiti na sunjem danu ništa. Jeste, draga braćo i sestre, koliko ljudi psuje Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko ljudi psuje džamiju ili psuje svetinja Islama, ali sebe smatra muslimanima zato neka znaju oni koji psuju Allaha da oni kod Allaha nemaju nikakvog udjela i da nemaju šta da očekuju na ahiretu jer na taj način oni su zanegirali svoje la ilaha illallah makoliko da ga izgovaraju jer to na taj način anulira la ilaha illallah kao recimo čovjek koji bi se abdestio i nakon toga dođe sa nekim djelom koji mu pokvari taj njegov abdest, tako i ova stvar bude čovjek izgovorila ilaha illallah, ali svojim dijelom, dijelom jezika ili dijelom srca ili dijelom ruku ili nogu, uradi nešto što potpuno izvede čovjeka iz vjere. Sa napomenom, draga braćo i sestre, da smo rekli da veliki grijesi, malo o kojem velikom grijehu, da se radi kao što je pijenje alkohola, kao što je blud ili neka druga dijela, ta dijela ne izvode iz vjere pod uslovom da čovjek smatra to haramom, da će odgovarati pred Allahom Đalešanu, međutim zbog svoje slabosti on ga čini, onda kao takav on ostaje u islamu i ako bude se pokajao Allahu subhanu wa ta'ala prije svoje smrti, Allah Đalešanu će mu prostiti, a ako bude umro kao takav Allahu, onda je on pod voljom Allaha Đalešanu, ako bude htio Allah Đalešanu da mu oprosti i pravo ga uvedi u džennet, bez polaganja računa, a ako bude htio da ga kazni u džehennemu neko vrijeme, ali nakon izdržane kazne i nakon čišćenja u džehennemu, garant mu je džennet. Džen, obzirom, dragi poštovani slušalci, da se približilo vrijeme jacijskom ezanu. uskoro će se iz studija Radija Naba odglasiti jacijski ezan, a naravno mi se e, ponovo vraćamo u program neposredno poslije jeci namaza i imamo već e, spremljena pitanja u, u kontekstu ovog večera što smo govorili, oni najuspješniji koji budu u stanju da dobiju i da odgovori, inšallah teala njih očekuju vrijedne nagrade budite sa nama poslije jeci namaza Najtiži namazi za licemjere su jacija i sabah. A kada bi samo znali koja je vrijednost u njima, došli bi na njih pa makar i puzeći. Htio sam da naredim da se uspostavi džemat, zatim da naredim nekome pa da klanja kao imam ljudima, a zatim da odem sa ljudima koji će ponijeti vatrene baklje do ljudi koji ne prisustuju namazu, te da im zapalim kuće. Poštovani slušalci, braćo i sestre vijenici, za koji trenutak iz našeg studija oglasit će se Ezan i Dova. الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا وسندنا الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول على الفضيلة والدرجة الرفيعة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة riječi tevhida. riječi s kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah. Obožavanje isključivo Allaha jedino. La ilaha illa Allah. Riječi koje je Allah Đelešanu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera, određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah. Uže koje vodi Allahu, svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah. Suštinsko pravo Allaha Đelešanuhu prema njegovim robovima. La ilaha illa Allah. Riječi spasa iz vječne vatre. La ilaha illa Allah. Riječi Islama.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 الصدى والكأس غامرة لغلة صادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكأس غامرة لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإن نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم أو ما رأيتم درة عين المها فيها علم قمرا أراها إنها كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وب وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأذم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأذم هزأت بفرعون الذي قد حار واستعصى ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم صبر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيع تم هذه مصار وملأت قلبي من هداك أخلي قلبي Bismillahi, walhamdulillahi, wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dragi poštovani slušalci. Evo nas, kako smo i rekli, neposredno poslije jacije namaza, ponovo direktno u programu u okviru ciklusa El Iman. Već smo spomenuli broje telefona 736 630 i 736 6.3.1. Večeras smo imali izlaganje od našeg predavača profesora Samra Avdića u okviru konteksta komentara knjige Teuhida i temu Teuhid Allahova jednoća. Mi smo pripremili pitanja za vas i naravno pripremili smo i nagrade za one koji budu najuspješniji, a isto tako nudimo vam mogućnost da i vi postavite našim predavaču pitanja s vaše strane. Znači. Oh. حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علاه حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علاه ويعيش لا يدعو Možda je i nesporazum, e, slušalci vjerovatno postavlja, e, čekaju postavljanje pitanja, a mi čekamo da se neko javi, ali evo mi ćemo prvi početi. imamo ukupno četiri pitanja. Evo, postavit ćemo, na primjer, drugo pitanje, da malo e, približimo o čemu se radi. E, u drugom pitanju stoji šta znači to da je Isa, alaihi salam, Allahova riječ. Allahova riječ. poziv. Neko je sa nama? Assalamu alaikum. Wa alaikum rahmatullahi wa Vi zovete iz? Bujnog sestra Mansura. Pa to znači da ga Allah Đelešanu kaže stvorio od prašine i potom da je rekao budi tako da je on nastao. Šta kaže naš profesor? Nismo razumijeli dobro odgovor. Možete ponoviti? Da je Allah Đelešanu rekao da budi, riječ budi. Kum. Jeste, jeste znači da je on stvoren sa riječju Božjom. Yes. Kun, znači budi, a ne da je on sam riječ Božje kako to smatraju kršćani. Yes. U redu. Znači, znači možemo zabilježiti mensura, jel? Jeste, Sarajlić Adilović. Mensura Sarajlić Adilović. Knjiga Ljubav prema dobru i mržnja prema zlu u islamu. Imamo novi poziv. Esalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ovako, mogli vam postaviti jedno pitanje u vezi ovog izlaska iz vjeri? Može. E ovako, ona... Samo nam recite odakle vi zovete. Ujro. E ovako, odlazak kod gatari. E, ne namjeran odlazak, ne, nego odlazak skidanja sihira. Ne gatara, nego hođa, recimo. Aha, aha. I postoje taj sihir, ono, nalazine su neke stvari i tako. Aha A vi znate metod putem kojeg liječi taj hođa? I ono hođa je, šta znam... Zapisuje, jel? Zapisivo je, ali uh, e, predlago je najviše da mi učimo sure El Bekere. Aha, aha. I tako je. Sad ono postoji strah, mislim, nije sošlo gačari zbog toga, nego recimo zbog... Uh, A možete li vi opisati malo taj kontakt sa hođom? kako, šta, šta je hođa prilikom kontakta? Je li samo preporučio da se uči Bekra ili je i on možda nešto učio ili... Ne, onaj, odlaskom hođi, ono, šta ja znam, odšli smo zbog eh, tih neki nalaženi stvari. Sada da. ne pominjem sve šta je nalaženo. I onda uvijek je to bilo i krava. Da. E kada smo došli njemu, on je gledao neke knjige i onda je ono stanje. Eh, šta je bilo, kako je bilo i od čega. On je rekao, taj vam je to napravio, nego šta je baš ono nađeno. U redu da ne idemo više ovaj, u detalje. Što se tiče uh, skidanja sihra, si, razumijete li? O, islamski učenjaci govore, kad govore o tom, inša Allah, mi ćemo komentaru knjige ove spomenuti ako bude detaljno tu tematiku, ali kad govore o skidanju sihra, govore da postoji dva načina. Jedan uh, koji zove haram i to je nušra, a to je da ode kod nekog isto tako koji pravi sihr i da ti on skine taj sihr. Ovo je haram, strogo, strogo zabranjeno. Razumijete li? A što se tiče drugog skidanja, drugog načina skidanja sihra i jeste da čovjek uči ono što je Allah poslanik sallallahu alejhi preporučio da se uči i što je došlo u redosu na hadisima po pitanju skidanja sihra ili da čovjek nađe mjesto gdje je ili određene znači te zapise ili hamajle preko kojih je napravljeno to pa da ih uništi i da na taj način razbije sihr ili učenjem Kur'ana kao što smo spomenuli u suri Al-Bakare. A što se tiče pominjanja te stvari da je neko napravio vam po imenu i tako dalje, to treba da znate da to niko ne zna, osim Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je to stvar gajba. A što se tiče obavještenja od strane ljudi, treba da znate da ti ljudi, ako vas tako obavijesti o stvarima gajba, o stvarima koje ne zna niko osim Allaha, nema sumnje da ti ljudi imaju vezi sa džinima, znači što je haram i ne bi mogli uspostaviti sa njima kontakt osim nakon što izađu iz vjeri i tako dalje. A dobro, nije hođe rekao taj vam? Ja, ne, ja nisam rekao ništa konkretno ni za hođu, ni za, ali kažem općenito, općenito stav, stav jeste, islamski učenjaka, oni ko obavještavaju. Razumijete li me? E, dobro, sad ono, da li smo mi recimo tim postupom što smo očili tu, ono izašli iz jedna? Ne, rekli ste iz neznanja, pazite. U, što se tiče svih dijela koja se uradi iz neznanja, razumijete li? Islamski učenjaci kažu treba da čovjek sazna da mu se obje, oba, obavijesti, da se uspostavi nad njim argument i kad on sazna, onda ako čovjek ponovo to uradi, onda je problematično. A ako čovjek nešto uradi iz neznanja, to Allah subhanahu wa ta'ala prašta. Zato nemojte uopće da se kirate oko toga. E, Allah, hvala ti, hvala vam. E, Allah ima Prijatno budite sa nama. حدثنا أياتها الصحراء قل قل خبرينا خبرينا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثنا حدثنا أنذر دولة اليسارية اليسارية اليسارية Idemo recimo sl- sljedeće i treće pitanje. Navedi tri dijela koja potpuno negiraju, odnosno kvari la ilahe illallah. أياتها الصحراء عن خيول تسبق البرق رعبا حدثنا حدثنا أياتها الصحراء قل قل خبرينا خبرينا Imamo novi poziv. Assalamu alaikum. Alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Ovako, mogu pokušati odgovor. Bujrum. ko bude zamrzio bilo šta od naše vjere islam to negira la i la rivala izlazi iz, iz vjere ko, bude, ko se bude izgravao sa ajetima i sa poslanikom sa Allaho alih veselem i treće eh, podpomaganje kršćana i židova Odlično, odlično. Da, na Odgovor je tačan. Amin. Vi se zovete? Amra Jamaković. Amra Jamaković. Halra Jamaković. E, za, ovo, za odgovor na ovo pitanje predviđena je nagrada, a to je audio kaseta ko su istinski zaljubljenici dženneta. Hvala, esu ono Alikum salam. Novi poziv. Imate pitanje vi za nas ili? Neko je sa nama? Imamo sljedeće pitanje. Navedi hadis koji govori o težini riječi La ilaha illallah na sudnjem dan. Neko je sa nama? Selam alaikum. Alaikum selam. Hoćete nam reći samo poziv iz... Starog travnika. Stari travnik. Bili ste prošli put, jel? Jesam, pa razgovor sam baš u vezi toga ovaj, najviše. Da čujemo. U vezi ovaj nagrade, pošto nisam Rok za preuzmanje nagrade je 15 dana. Nagrade su u prostorijama radija na... Ovaj, pošto sam daleko od visokog, znate? Da. A, ako bi moglo u mom trošku da ste u poštom pošalji. Dobro, ne mora poštom, ima, ima, imate li vi tamo nekog da vam to pošaljemo recimo u medresu? Pa može u Elči Ibrahim Pašnu Tram. Eto, vi znate profesora Ahmed Efendiju Adlovića, direktora Tramičke medrese i vi njega kontaktirajte poslije nedelji. Može. Inša Allah i ta'ala. Alikum salam, rahmetullahi wabarakatuh na ovaj poziv. Halo, salam alaikum. Alaikum, salam. E, pitanje možete ponoviti. Poziv iz? Iz e, Jastrebca kod Zenci. Budim, evo mi smo postavili pitanje, hoćemo ovo... Da ponovite, ovo četvrto. Da ponovimo. Aha. Navedi hadis koji govori o težini riječi La ilaha illallah na sudnjem danu. Pa ovaj... Možemo. Je ovaj jedna ova kartica sa Laila Heilala da. E, teža je od 99 drugih stranica. Da. Koje govore o vjeri. I dobri dijela. Znači na onih 99 kar, e, stranica je bilo napisano sve o vjeri. Ili, ili su grijesi bili? Dobrih dijela. Ili grija, Pazi. 99... Eh, Jeste, 90... 99 grijeha. 99 stranica. Svaka od ta stranice je, je bila toliko da velika koliko dopire pogled čovjeka da. i sve ti 99 stranica bili su ispisani lošim grijesima. Jeste. Samo jedan papir se Laila Hilala uh, eh, eh, privagnuo je. Na... Jeste, privagnuo je sve te grije. Da. Jeste, to je tačan odgovor. Eto, dobili ste nagradu. Vaše ime? Molim? Vaše ime? Mubina Mahadović. Mubina Muharemović knjiga Tevhida Salam alaikum Alaikum salam Salam alaikum Još jedno pitanje i još jedna nagrada. Zašto je pridodana duša Isa alaihi salam Allahu subhanahu wa ta'ala u hadisu? أين جند المسلمين zašto je pridodana duša Isa alaihi salam Allahu Đelešanu u hadisu salam alaikum rahmatullah alaikum salam zovete Isa jasnim se kod zemce sredina ovdje bujrom sestra ponovim pitanje samo može može može zašto je pridodana duša Isa alaihi salam Allahu subhanahu wa ta'ala u hadisu može li Zato što je možda spašen od kršćana. Nije, nije to odgovor na pitanje. الله حسنك راديو نايابلين ودماء تغمر الأرض الفضاء صارخات بالنداء تستثير النائمين في سرايب دماء تغمر الأرض الفضاء صارخات بالنداء تستثير النائمين أين جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش حقدين أين جند المسلمين أين جند المسلمين Možda, e, profesore, malo teško pitanje za slušalca, pa da i malo približimo što kažete. Pa eto, malo asocijacije na odgovor. Raspominjali smo kada je u pitanju Kaaba, zašto recimo pridodata Kaaba, zašto se kaže Allahova kuća? Kad znamo da to nije u stvari Allahova kuća, nego je Allah pridodao Kaabu zbog nečega. Pridodaju recimo isto tako devu koju je poslao Salihom alaihissalam narodu. Pa je rekao nakatullah, Allahova deva. Evo, još jedna asocijacija, profesor, ako se ovo može nazvati asocijacijom, nagrada za odgovor na ovo pitanje, video kaseta Keaba Kibla Muslimana. Ponovo Keaba. Zašto je pridodana duša Isa, alihi salam, Allahu subhanahu wa ta'ala, u hadisu? Da? Assalamu alaikum. Alaikum salam, zovete Isa? iz Breze. Bojerom, sestri. Pa, da nije da bi vjernici, subhanallah, bolje razumeli, da bi vjerovali više. Ovaj, zato što je Adam, ali i salam, Allah stvorio, jeli, bez oca i bez majke. Da nije možda to. E, a nije, nije to. Ali zašto, zašto kažemo, recimo, da je Allahova kuća, mezđid Allahova kuća. Allahova deva, recimo, spomenuta u suri. Pa zato što je to... Uh... Kad, su, kad su i ostale kuće, isto tako Allahove kuće, kad su ostali mežidi Allahove kuće, ali Allah odlikova kabu, kabu i rekao moja kuća. Da očisti moju kuću. Allah vas nagradio na javljanju, budite sa nama. imamo signal iz režije da se bliži e, vrijeme istaka našoj večerašnjoj emisiji. Imamo i poziv. Salam alaikum. Alaikum salam. Zovete iz? Zenica. Mojero, prate. Pa, pokušao bi odgovoriti na ovo pitanje. Da čujem. Hoćemo prečitati pitanje ponovo? Pa može. Zašto je pridodana duša Isa alaihi salam Allahu subhanahu wa ta'ala u hadisu? Pa zato da... Imali smo asocijaciju. Pa ja mislim, po mom mišljenju, da ne bi ljudi pomislili da je Isa alaih salam dobar e, Allahov sin. Da se ne bi ljudi mimo ilazili u tim stvarima. Mm, nije to odgovor na pitanje. Imamo novi poziv. Salamu alaikum. Alaikum, salam. Zovete iz? Sedina ponovo. Ko je ponovo? Sedina. Iz Enci, jel? Yes. E, bujro. Hoćemo pa čitati pitanje ponovo. <laughs> Zašto je pridodana duša Isa Ali Selam? Može profesor i kontekst ajeta citirati u kome, u kome to stoji? Allah subhanahu wa ta'ala u hadisu. Pa ja mislim, to, dobro, možda nije mo, možda... Jeste li vi pratili večeras e, izlaganje, profesora? Ja, jesam, jesam. Pitanje, pitanje, e, odgovor na postavljeno pitanje e, sadrži, sadržan je u, u kontekstu izlaganja. Da, ako može ovako, zato što ga Allah Đelešanhu uzdigao sebi sa zemlje na nebesa, ponovo će ga spustiti, naravno da ubije Deđala, da li to ima i ikakvog značenja, da uspostavi mir? Nije, nije to odgovor, nego... Allah I obzirom da je da je vrijeme isteklo za emisiju, evo ostavit ćemo mogućnost ipak da razjasnimo ovo pitanje. Mislimo da je bitno, pa budem profesor, možete vi. Zašto je pridodana duša Isa alaih salam Allah subhanahu wa ta'ala? Sve duše su inače stvorene, stvorenja, znači Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što su i recimo mezđidi ili bilo koja druga stvorenja, ali Allah subhanahu wa ta'ala pridodao ovdje dušu Isa alaih salam, odnosno Isa alaih salam sebi u hadithu Allahu poslanika sallahu salam, zbog toga iz počasti, iz počasti, kao što je pridodao Kaabu sebi iz počasti, zato što ona ima posebnu vrijednost u odnosu na dostali Allahove kuće, Allahove mezđide. Tako isto pridodao je Isa alaih salam sebi, zato što on je odlikovan kao poslanik i iz počasti uzvišenje Allah subhanahu ta'ala pridogao je sebi. To je odgovor na naše pitanje. Allah vas nagradio. Dragi i poštovani slušalci, bila je to treća emisija u nizu u ciklusu El Iman. E, gost predavač e, Samir Avdić večeras je govorio u, u kontekstu komentara knjige Kitabu Tevhid e, na temu Tevhid Allahova jednoća. Bilo je to otprilike sve što smo pripremili za vas večeras u okviru naše emisije imamo za vas novi poziv, a to je za sedam dana u ovom istom terminu. Budite sa nama uz komentar knjige Tevhida. E, tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Jasmin Limo, a urednik i voditelj Adnan Muslija. Budite ponovo sa nama za sedam dana. Do tada, veselam alaikum, rahmetullahi, vabarakatuh. Allah riječi tevhida. riječi s kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah. Obožavanje isključivo Allaha jedino. La ilaha illa Allah. Riječi koje je Allah Đelešanu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera, određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah. Uže koje vodi Allahu, svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah. Suštinsko pravo Allaha Đelešanuhu prema njegovim robovima. La ilaha illa Allah. Riječi spasa iz vječne vatre. La ilaha illa Allah. Riječi Islama. La ilaha illa Allah. Ključ vrata džanneta. Hadu شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه لا إله إلا الله puhnuće beha Izbudit će cvijeće džemre čim zemlji pane Kiše će u